Прошу поднять бокалы за нашего дорогого и горячо любимого Леонида Ілліча. Його слова потонули в оплесках, гучних вигуках передзвонів ужерів. Пішли, Софія, сказав Михайло Пилипович. Ми не туди попали. Тут женять Брижнєва, а не весілля нашої дочки. Краще б ти була у старих дівах зосталася. Вони пішли до виходу. Леніна Степанівна помітила те зникнення і полегшено зітхнула. Присутність сільських сватів вносила повний дискомфорт у її настрій. Вона підійшла до молодят, притислася щокою до синової голови і сказала Теперь и у вас своя семья. За ваше счастье ваши деды отдали жизнь, цените это. Живите дружно, уважайте друг друга, берегите верность, как мы с папой. Ты понял, сынок? Володимир кивнув головою і єхидно посміхнувся. А ты, Мария, всегда помни, в какую семью ты попала. Твое поведение никогда не должно бросить самую малую тень на Владлена Федотыча. Он у руля, и на него смотрит весь отряд коммунистов республики. Его репутация должна быть без единого пятнышка. Леніна Степанівна випливла і сіла поруч чоловіка. Владлен Федотович зробив спробу піднятися, але не зміг. Леніна Степанівна багатозначно подивилась на Володимира і мовчазним жестом покликала його до себе. Молодший Заброда стиснув Маріїну руку, але вона висмикнула її і неохоче пішла за ним. Я німножка перебрав, п'яно пробелькотів Заброда. Так что я хотел сказать? Ты хотел пожелать им счастья. Не волнуйся, папочка, все хорошо. Свадьба великолепна, на высшем уровне. А кто это такая с тобой, Владимир? Заброда старший зупинив на Марії п'яні темні, як і у всіх заброд очі. Владлен Федотыч, ты немножко перебрал. Леніна Степаніна вибачливо подивилася на Марію і силовано посміхнулася. Марія спалахнула і відвернулася. Побачила коло дверей батьків, що стояли задягнені. Мати помахом голови покликала її. Марія заквапилася до них. Куди це ви зібралися? Зараз же нічого немає. Марія розгублено дивилася на батьків. Якось доберемося, Софія відвела погляд. Краще на вокзалі, на злодіїв та всяких волоцюг дивитися, ніж на оцих слуг народу із свинячими рилами, похмуро мовив нечай. Я нічого не можу второпати що це ти зробила, і як ти збираєшся жити серед них, і як нам звикнути до твого заміжжя. Марія мовчала, лише билася на скроні жилка, і серце гупало голосно і тривожно. Довго дивилася на двері, за якими зникли батьки. Самій хотілося наздогнати їх, пірнути разом з ними в міський натовп. Володимир взяв її попід руку і сказав, сміючись, там велике єднання простих смертних із безсмертними. Вони зайшли до зали. Першу, кого побачила Марія, то це Марину Волкову. Вона танцювала з немолодим веселооким чоловіком, сплела у нього за шиєю руки, опалювала його напівоголеними персами, торкалася щокою його щоки. Він стискав її плечі, талію, мов би ненароком спускав руки нижче. Марина розкуто сміялася для годиця, плескала його по неслухняних руках веселоокий реготав і повторяв. Як це я тебе не побачив зразу? Ще ні вечір, кокетливо відказала Марина і ще міцніше пригорнулася. Почула свою другу суть, яка їй сказала оптимістично. Рішається твоя судьба, Маріша. Этого хохла можна использовать как трамплін. Останні бурхливі події проклали помітну борозну в її веселому, колись безхмарному житті. Коли її виключили з університету, вона голосувала у приймальні ректора, пориваючись у його кабінет, але її туди не впускали. А що я, собственно, сделала плохого? Встрічалась з чорним мальчиком? Это что, преступлення? Негры что, не люди? Да? Я интернационалистка, а не расистка. Володимир зустрів її напередодні весілля в одному ресторані з молодим вродливим арабом і повідомив новину. Марина фыркнула и сказала, «Прекрати. Это неудачная шутка. Она же тебя презирает и ненавидит». От любви к ненависти один шаг. Приглашаю тебя на свадьбу. Сама убедишься, відповів Заброда. І Марина прийшла. Їй набридло те життя, яке давно хотіла змінити. Виловлювала грошовитих залицяльників, перебивалася на випадкових роботах, які швидко набридали, почувала себе над самісінькою прірвою, і страшенно хотіла, щоб хтось взяв її за руку і відвів од неї. Цей веселоокий із клану можновладців здавався тим, хто круто поверне її долю. «Поехали к тебе», — шепнув він їй на вухо. «Ты мене с ума сводишь». «Это хорошо», Марина випустила з очей густий туман і торкнулася губами його щоки. Я снимаю угол. Тебе там не понравится. Ти учишся или работаєш? Училась, Марина скривилась, но пролетела, как фанера над Парижем. Опівночі частина гостей залишила ресторан а найстійкіші в державних машинах долали трасу до урядових дач. Марина, єдина представниця від молодіжного табору, опинилася в машині поруч із остаркуватим зальотником. Застілля гриміло й гуло вже серед цієї первозданої тиші. П'яні голоси виводили подмосковні вечора, рябінушку. Заброда старший речитативом волав. Пусть ярость благородная скипает, как волна. Идет война народная, священная война. А потім вдарив по столі і запитав грізно. Где мои сваты? Хочу поговорить с представителями народа. Они уехали, Владлен Федотович. Леніна Степанівна поклала руку на його кулак. Кто дал им такое право? зірвався на крик Заброда. Кто позволил? Я такого распоряжения не давал. Успокойся, Владенька. Не надо так нервничать. Все хорошо. Все довольны. Марія відійшла в куток розкішної сали, оббитої деревом та шкірою, прикрашеної і оздобленої з вишуканим смаком, і, сховавшись за важку штору, дивилася у вікно на нічний ліс. Володимир поклав їй руку на плече. Тобі треба відпочити. Пішли нагору, а гості нехай співають калінку без нас. Пішли. Вони піднялися дерев'яними східцями, застеленими пухнастим килимом. Мляве світло вихоплювало лискучі поручні з відточеними голівками звірів. Володимир прочинив двері і пропустив Марію. Обоє остовпіли коло дверей. На широкому ліжку лежала Марина із своїм веселооким зальотником, на якого вона покладала свої найбільші надії. Володимир і в темряві впізнав це здобне, пишне тіло з грудьми цебрами, до яких припав ще один спраглий. Підождіть, ми зараз, діловито мовив він. Марія вибігла з кімнати. Володимир голосно вдарив дверима і кинув з притиском Скати. Знову Марії здалося, що все це їй сниться, що це всього лиш сон. Вона бачить розкішне життя, де віднині немає Василя, немає любові, а є Володимир Заброда з яким її в'яже якась могутня чорна сила. Він взяв її за руку і повів у сусідню кімнату. Переодягнися і підемо в ліс. Марія зняла сукню, задягла спортивний костюм, плащ, і вони пішли у нічний ліс, у якому пахло провесню ступала по ніздрюватому снігу і почувала порожнечу, прірву. Здавалося, ще крок, і вона полетить в неї. Володимир ступав безгучно поруч. Вже яку ніч підряд Василь прокидався посеред ночі з відчуттям тривоги. Про Марію думав щохвилини. Вона неначе перетворилася в повітря, і він дихав нею. В останні дні і ночі думав про неї зболено, неначе якийсь набридливий птах клював і клював його душу. Він став, спустився з нар і тихо підійшов до загратованого вікна ніч біло і холодно дивилася на нього уламку місяця, великими, схожими на жоржини зорями, темнющим, як чорний степ небом. Уже квітень, подумав хлопець. Дома в лісах цвітуть проліски, ряст, а тут усе сніги та морози. Він незмигно дивився на клаптик неба у вікні, наче лише воно могло почути його і заспокоїти. І раптом двері камери різко відчинилися. Василь аж спаленів од несподіванки. «Почему не спіш, Светненко? Почему нарушаєш режим? грикнув капловухий, вилицюватий наглядач. Ця низькоросла, широкоплеча істота з ніздрюватим носом ненавиділа усіх в'язнів українців, а цих двох Василів готовий був розтерзати. Ні груба роба, ні тюремні умови не могли сховати тієї чоловічої вроди і того лагідного і палючого, схожого на синій вогонь погляду. Інколи йому хотілося помінятися з ним місцями. Цьому красеню віддати свою зовнішність і свою службу, а взамін взяти його витончену вроду і навіть ось це загратоване життя.